вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у 26 красавіка 1986 году на чарнобыльскай атамнай электрастанцыі адбыўся цеплавы выбух, які літаральна разваліў рэактар і сарваў з яго накрыўку вагою 2000 тонн, а з месціва рэактара вырвалася ў атмасферу выглядала гэта фантасмагарычна 10 дзён над станцыяй стаяў слуп агню і дыму аж под самае неба цырконій ніёбій малібден рутэній тэлур йод бары лантан цэры цэзій нептуній плутоні амерыцый кюрый нібы гэта ўся табліца Мдзялеева, якой належыць быць навуковай абстракцыяй з падручніка хіміі раптам матэрыялізавалася і рушыла вайною ў наша будзённае жыццё. Словы цеплавы выбух уводзілі нас, тагачасных супрацоўнікаў газеты гомельская праўда Узман. Пра аварыю мы даведаліся ў той самы дзень, але, як сказала намесніца рэдактара, нічога страшнага там не адбылося. цеплавы выбух. Цеплавы сапраўды гучала не страшна ў параўнанні з атамнай або ядзерны. Цеплавы ўсё адно як здарэнне ў качагарцы, быццам выбухнуў нейкі абагравальны кацёл і распляскалася вада колькасць ахвяраў, а загінулі там, як сказала намесніца два чалавекі, таксама пераконвала ў лякальнасці аварыі. Пра тое, што ў гэты самы час адбываецца эвакуацыя 50тысячнага горада прыпяць, мы не ведалі. Нам, журналістам належала рыхтавацца да асвятлення першамайскай дэманстрацыі. І толькі на другі дзень пасля яе гомельцам загадалі не адчыняць форткі, не сушыць бялізну ў дварах і, па магчымасці, не выпускаць на вуліцу малых дзяцей. З тых часоў другаснае ў гісторыі чарнобыльскай катастрофы заўсёды ішло паперадзе галоўнага. Простая лёгіка ператваралася ў інверсію. Thank you. Галоўнымі прычынамі аварыі прызналі хібы канструкцыі і памылкі аператараў, якія не ўтаймавалі мірны атам. У выніку магутнасць рэактара сарвалася з кантролю і пачала расці з катастрафічнай хуткасцю. Херасіма, скаваная ў бетонных сценах, разарвала свае аковы і вырвалася вонкі. Раскаленыя абломкі бетону і графіту выляталі ў неба праз расколіну ў даху будынка, а з актыўнай зоны проста ў навакольнае асяроддзе шырокім потокам ішоў шчыльны струмень радыёнуклідаў. першай трывогу забіла Швецыя. Хоць адчула на сабе Чарнобыль уся Еўропа, а малыя дозы палескай радыяцыі былі зафіксаваныя ў Японіі і ЗША. А калі б Швецыя не азвалася. Кажуць, ядерныя выбухі бывалі на палесе і раней. Да прыкладу, вядома пра эвакуацыю з такой самай нагоды ў 1960-е гады вёсак Століншчыны. Але то былі вайсковыя выпрабаванні. Значыць, калі б не Швецыя, мы і пра Чарнобыль маглі б нічога не ведаць да сёння. Гэта мая першая інверсія насамрэч нічога галоўнага сутнаснага і жыццёва важнага мы з вами пра чарнобыль і не ведаем у У Беларусі ад чарнобыльскай катастрофы пацярпелі амаль чвэрць тэрыторыі і пятая частка насельніцтва. Менавіта ў нас асела 70соткаў радыяцыйныя хмары. Колькасць хворых на рак шчытападобнай залозы дзяцей пасля аварыі павялічылася ў 50 разоў. У краіне ў тры разы ўзрасла дзіцячая смяротнасць. Пачынаючы з 1994 году колькасць насельніцтва Беларусі штогод стабільна скарачаецца на 20-40 тысяч чалавек. У 2001 краіна перайшла рубеж 10 мільёнаў чалавек у кірунку змяншэння сапраўды тая літаратура што выдадзеная пра чарнобыль у беларусі і свеце тыя эмацыйныя і статыстычныя публікацыі у цэлым ствараюць уражанне што сёння праз 20 гадоў пасля катастрофы мы ведаем пра яе ўсё нічога новага быццам і не скажаш Аднак фотамастак Дзяніс Раманюк, які часцяком бывае ў экспедыцыях у чарнобыльскай зоне, аспрэчвае такую думку. Чарнобыль заўжды будзе новы бо ён будзе мяняцца штодня штогод што дзесяцігоддзя і так да бясконцасці на тэрыторыі невялікай адбываецца велізарны эксперымент на просто нереальны для нашага часу таму як цікавасць зоны што яна будзе ўвесь час новая тое што туды не трапляе чалавек тое што там прыродзе э, да нас сапраўдная магчымасць развівацца па сваіх законах гэта сапраўды унікальна унікальнасць гучыць як набытак можна сказаць што пасля чарнобыля разам са стратамі Беларусь мае і нейкі пазітыў адраджэнне прыроды напрыклад але якім коштам сапраўды там э, адбываецца адраджэнне прыроды. Яна праглынула гэтыя адселеныя вёскі. Прырода значна хутчэй, чым чалавек за нейкіх 20 гадоў вярнула сабе ўсё то, што чалавек стагоддзя меў і адваёўваў. І вось калі туды ездзіш зараз зону, конечно, гэта бачыш гэтых зверей, якія не баяцца чалавека. Калі ты можаш ехаць там па дарозе і лось нейкі можаш стаяць побач у балоце, паміж намі звычайна такі немы дыалог вачыма мы глядзім адзін на аднаго я пачынаю даставаць фотоапарат выходжу з машыны э, вельмі часта ён яшчэ дае мне магчымасць яго сфатаграфаваць і толькі пасля магчыма маіх нейкіх неасцярожных рухаў ён можа збегчы э, я назіраў як кабаны цэлыя статкі гулялі па старым садах закінутых вёсак восьось елі это ападкі на яблык, якія ўжо не збіраў чалавек, іх от зараз збіраюць кабаны. І можна было калі ціхенька вельмі блізка апынуцца побач з імі, настолькі блізка, што прямо чуць гэта іхняе чавканне, адчуваць як глеба пад табой ад іх масы варушыцца. Гэта пазітыўны момант для прыроды але не для чалавека. Але ёсць такія рэчы, як аб'ектыўная хада гісторыі, уласцівасць чалавека забываць беды і трагедыі, адбываецца змена пакаленняў. Пройдзе яшчэ 20 гадоў яшчэ 40 гадоў яшчэ 60 гадоў. Трагізм чарнобыльскай катастрофы адыдзе ў гісторыю і не будзе выклікаць жывых пачуццяў. Тым часам вось гэты кавалак дзікай прыроды без чалавека ён стане для беларусі надзвычайнай каштоўнасцю. Ці можа такое быць? Так можа быць. Я скажу нават, што ўжо сёння мы забылись пра Чарнобыль аб'ектыўна можна назіраць у свеце наогул пра яго мала хто памятае можна паглядзець на сённяшняе пакаленне якое это ўспрымае наогул як нешта абстрактнае як вайну с наполеоном і таму праз 40 гадоў есть сапраўды хутчэй за ўсё это стане адметнасцю беларусі што мы будзем мець вот таким нацыянальны парк унікальны по сваёй сутнасці парк э, эксперимент мы пачынаем забываць чарнобыль притым что увесь аб'ём рэальных стратаў ад яго так і не прызнаны тое что дзеці гінуць ад лейкеміі сёння праз 20 гадоў гэта быццам адно а газіфікацыя брагіна дзе нельга жыць і дзе па вуліцах гуляюць цяжарныя жанчыны з пачкамі хойніцкага марозева ў руцэ гэта быццам нешта зусім іншае з аднаго боку мы нібы развіталіся з гэтым самым мінулым а з іншага побач з намі адбываюцца сапраўдныя чалавечыя трагедыі гэтым мінулым народжаныя так гэта зноў-такі што я казаў гэта адна з частак эксперыменту над нами у тым ліку Таму што сапраўды ёсць тэрыторыі якія не за дротам але якія маюць павышаны фон радыяцыйны дзе па сённяшні дзень жывуць тысячи беларусаў яны атрымліваюць гэтую малую дозу і мы не ведаем што будзе хварэюць дзеці на лейкемію на рак шчыта падобнай залозы навукоўцаў меркаванне расходзіцца многія кажуць што гэта адназначна радыацыя многія кажуць не гэта просто адбываецца агульнасусветныя экалагічныя наступствы там забруджвання Давай падаб'ем рахунак, якія страты прынесла нашай краіне чарнобыльская катастрофа. Матэрыяльныя страты пералічаны ў шматлікіх справаздачах, дакладах і гэта лічбы, але заўжды вот гэтыя вялікія, вельмі вялікія лічбы яны за сабой э, не маюць нейкага рэальнага зместа. І мы з-за іх вот памеру не адчуваем сапраўдных страт але я лічу страты гэта не ў тых матэрыяльных а менавіта ў маральных і псіхалагічных э, аспектах тое што беларусь згубіла амаль чвер сваёй тэрыторыі гэта не толькі тэрыторыя гэта і народныя традыцыі культура быт э, тых людзей якія жылі там а якраз э, мы ўсе ведаем што гэтая частка палісся была самай самабытнай на сённяшні дзень. радыёвабода вострая брама. Праз 20 гадоў пра чарнобыльскую катастрофу мы пачынаем забываць, так і не даведаўшыся пра яе галоўнага. што страціла наша краіна ў выніку чарнобыльскай катастрофы. Пытанне, якое я паставіў дзянісу раманюку, людзям на менскай вуліцы задаваў зміцер бартосік. Скажыце на вашу думку, што страціла наша краіна ў выніку чарнобыльскай аварыі? Ну деньги наверное, здоровье граждан Ну, а так, в принципе, особо я ничего не могу сказать больше. Здоровье нации. И много земли еще, плюс ко всему. Почему строятся такие большие онкологические центры для детей особенно? Я сам живу в таком доме, где очень много, именно живет чернобыльцев, и очень много больных детей. Онкологические заболевания. Во-первых, экология. Сейчас даже Беларусь не считается за Беларусь, потому что сюда, ну и не отдыхать, никуда не поехать, ничего. Ну, еще можно сказать про территорию, что пропало процентов 20 территорий, которые не обрабатывается, э, которые никому не нужна. Что, на вашу думку, стратила Беларусь у вынику Чернобыльской аварии? Здоровье нации в первую очередь. Будущее поколение, я считаю, нездоровое. Жалко, что от нас умалчивают правду. Здоровье детей, здоровье пожилых людей, здоровье и молодых тоже. А многие люди болеют э, раковыми заболеваниями, очень много сейчас. Больница переполнена, попасть невозможно, очереди <laughs> как везде в магазине, так и это. Ну что, здоровье людей стало, конечно, хуже. Очень много в таком возрасте 40-45 лет больных появилось. Но что стратила? Ну, естественно, красивые места Гомельской области. Хорошее здоровье. Что потеряла? Ну, здоровье людей потеряла. Ну, часть земель потеряла, которые можно было бы сейчас использовать. В первую очередь здоровье свое, здоровье будущих поколений. То есть пошел стронций заменять кальций в организме, и у людей болят спины, ноги. Как что стратил? Здоровье в первую очередь. Ну, детей меньше рожают, боятся, потому что неизвестно, кто родится. Самое главное – здоровье, а вообще и моральный ущерб очень большой. Белорусы умирают. Это что, не обидно? Это что, на мораль не действует, на мозги на наши? наша нация где? Скажите, что стратила на вашу думку наша краіна ў выніку Чернобыльской аварии? Здоровье нацыя потеряла. Здоровых практически людей нет. Дети сейчас слабые, совсем не такие, как раньше были. Народ сейчас не тот. Сложный вопрос. Много, очень много. Здоровье, наверное, самое существенное из всего. Ну а что она стратила? Я, я, в принципе, не в курсе, что она там стратила. Уже столько времени прошло, поэтому, мне кажется, уже все и позабыто. В школе надо было нарисовать Чернобыль детям первоклассником, да, и 20-летняя девочка говорит, а что такое Чернобыль, 20 лет, это что, завод, она у меня спрашивает. Рисовали всей семьей, там какой-то взрыв, какие-то провода, какие-то трубы. Поэтому уже время прошло как бы уже и давно, и ну и что мы стратили, не знаю, что мы там стратили. У нас э, ухудшилась экологическая обстановка. Ну, и столько пострадало же ну, людей. Ничего. А чому? Кажуть, здоров'я, територія. Здоровье ну и было плохое, и осталось. А территорию никто, не, по-моему, не забирал, даже от Чернобыля. Вот и все. Так что это, по-вашему, надуманная проблема. Ну, проблема в том, что просто Беларусь осталась одна со своей проблемой. Ей Европа, не Россия никто не помогает. Она, как говорится, змагається сама за своє життя. Вот и все. Наколькі я ведаю, махчимость туризма. развіцця турызму асабліва ў тых зонах дзе гэта адбывалася гэты эпіцэнт гэтых эпіцэнт падзею здоровье пережа все здоровье дзеці бальныя очень мы самі плохо себя чувствуем косці балят а Такім чынам у выніку чарнобыльскай катастрофы наша краіна страціла шмат сродкаў, шмат тэрыторыі, але на першым месцы здароўе. Здароўе сёння самае галоўнае і амаль што адзінае зычэнне ў беларусаў. За савецкім часам стандартнай трыядай былі поспехі ў працы, шчасце ў асабістым жыцці і здароўе. Сёння на першым месцы апошняе. Страта здароўя і пажаданне здароўя гэта прыкмета скоранасці лёсу, пакоры і надзеі на добры зыход. Тое, чаго сяляне жадаюць коніку на падворку і свінцы ў хляве, гэта таксама здароўе адзін адному мы не жадаем асабістай свабоды выканання мараў альбо жыцця ў праўдзе. Хоць гэта ўжо чалавечыя зычэнні, якія ўрэшце і прыводзяць да здароўя здабытага намі насуперак наканаванню альбо цемры няведання, у якой нас хацела б трымаць сістэма. Словом, менавіта дзеля здароўя шмат чаго патрэбна чалавеку больш, чым здароўе. Найперш гэта свабода і праўда. Характар улады не дазваляе даць адэкватную ацэнку той сітуацыі, у якой мы апынуліся. Разгон чарнобыльскіх шляхоў, зняволенне прафесара бандажэўскага, шапка закідальніцкая рыторыка пра тое, што там можна жыць, А галоўнае паняткі чалавечая псіхалогія альбо стратаў нацыянальнай культуры занадта тонкія і складаныя для той спрошчанай сістэмы грамадскіх адносінаў, якая ўсталяваная ў нас у краіне. страты прынесеныя чарнобылем сапраўды выглядаюць дваіста тое што для сённяшніх пакаленняў смяротна небяспечна для будучай нацыі і краіны каштоўны набытак мы згубілі здароўе а знайшлі на будучыню унікальны кавалак дзікай прыроды праз 100 гадоў такім кавалкам не зможа пахвалцца ніводзін еўрапейскі народ у Безумоўна, такія развагі супакойваюць, калі не ведаеш канкрэтыкі. Таго, напрыклад, што ўся флора і фаўна зоны безнадзейна хворая. Там і напраўду стала ў дзясяткі разоў болей драпежнікаў і капытных, ваўкоў і казуль. Але там звычайная справа натрапіць на дохлага барсука, без якіх-небудзь бачных прычынаў гібелі. Завезеныя ў зону зубры не даюць прыплоду. Выглядае, што нічога станоўчага гэты эксперымент не нясе як чалавеку, так і прыродзе. Чарнобыль гіблае месца. Музыка яшчэ адзін факт, які мог бы сведчыць пра дваістасць і будучыя набыткі, гэта тэма чарнобыля ў культуры. У выніку аварыі мы згубілі самую каштоўную частку сваёй традыцыйнай культуры. І вось замест яе атрымліваем цэлы выбух твораў культуры сучаснай. Але пры ўсёй цікавасці да Чарнобыля, якая атрымалася ў свеце гэтыя 20 гадоў, пры ўсім багацці звязаных з катастрофай калізіяў, беларуская культура не выкарыстала гэтай д'ябальскай рэклямы нашай нацыі і краіны. Тут зноў простая лёгіка саступае месца інверсіі галоўным творам пра чарнобыль застаецца кінафільм андрея тарковскага сталкер фільм з'явіўся за некалькі гадоў да чарнобыля і найлепшым чынам апісаў нашу сённяшнюю зону і дачыненне людзей вакол чарнобыльскай сітуацыі дзе перапляліся вера ў выратаванне і пакора у гэта вынік няведання. Па самым вялікім рахунку мы пачынаем забываць Чарнобыль так і не зведаўшы яго. Мы нічога пра яго не ведаем такога, што непасрэдна тычылася б нас і рабіла нас калі не здольнымі супрацьстаяць чамусьці падобнаму, дык прынамсі больш падрыхтаванымі ў такіх сітуацыях. Мы можам ведаць колькасць адселеных вёсак альбо памеры забруджаных тэрыторыяў, мы можам суперажываць суайчыннікам, дзеці якіх хварэюць але эмоцыі і статыстыка не становяцца нашым досведам. Тым часам дзяржаўная ідэалогія ператварае Чарнобыль у гісторыю, дзе ён, як і ўсё ў нашай гісторыі, нічому нас не вучыць і не засцерагае ад паўтарэння бяды. Робіцца так, каб мы ў нашай уласнай гісторыі не ведалі менавіта таго, што непасрэдна тычыцца нас і робіць наш розум вальнейшым наш досвед багацейшым, а нашу сілу духу мацнейшай. У выніку тыя, хто твар у твар сутыкнуўся з чарнобыльскай бядой, адчуваюць толькі безвыходнасць і абіраюць пакору. Няведанне пачалося з тагачасных кіраўнікоў Беларусі са слюнькова. Няведанне працягвалася тым, што ў часы перамен ніхто вінаваты ў хаванні адна з праўды не панес адказнасці. Няведанне доўжыцца сёння, калі цяперашняе кіраўніцтва фактычна ўхваляе паводзіны папярэднікаў. Тым часам на 20годдзе Чарнобыля прыпадае канец гарантыяў даўгавечнасці саркафага, які быў успехам збудаваны над разваленым рэактарам. І гэта наводзіць на думку, што катастрофа не скончылася і самае галоўнае, што мы па-ранейшаму не гатовыя супрацьстаяць ёй ніяк не больш гатовыя, чым тады у 1986. Гэта значыць, што мы нічому не навучаныя. І менавіта дзяржава дбае пра тое, каб мы заставаліся ў гэтай цемры няведання і пакоры. Каб зразумець, чаго мы так і не даведаліся за 20 гадоў пасля катастрофы, паспрабуйце адказаць сабе ўсяго толькі на адно пытанне. Ці карыстаецеся вы дазіметрам? Для параўнання ў Японіі пасля хірасімы у абсалютнай большасці выпадкаў адказ людзей будзе станоўчы. У нас у абсалютнай большасці не. Thank you.